ikiganiro gica hirya no hino byerekeye imvugo idacanishamwo ibiganiro bidakumira gusubiza hamwe n'ubuntu gisamiranira rimwe kuri radio isanganiro na Rema FM ku munsi wa gatandatu isaha zine turabaramukije mwewe mwese muri ko muradukurikirana turanabahaye ikaze muri kino kiganiro nkunda burundi mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo isanganiro rema fm hamwe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cya search for common ground mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Albert Nduwayo abahagarariye iki kiganiro ni Nunugire Riane Ariane irakoze hamwe na Clarine Nkurunziza tukiremesheje turi babiri Renine Manariyo na Joseph Sabiyabandi kino kiganiro kiriko gisamiranira muri studio ngendanwa ihangamye mu nyubakwa z'ikigo c'abamenyesha makuru uwadufashije kugitunganya ni Jean Paul nico ndindiriye twifatikanije nabo bose tuti kaze muti none Burundi cuno munsi gishingiye kuki ku bitariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze uburundi bwasubiriye kwinjira mu njyane za politike inyuma y'aho umugambwe uri ku butegetsi ushikirije kuri iyo tariki perezida petero nkurunziza ngo aserukire uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yari yimirije ntibwakeye kabiri igihugu gicacinjira mu njyane za politike izo njyane zikaba zatumye agateka ka zina muntu gahungabana abanyagihugu batari bake barahasize ubuzima abandi barahunga igihugu hari n'abahagaritswe barafungwa mu minsi heze imwe mu mihari iharanira agateka kazi na muntu n'imigambwe imwe imwe itavuga rumwe na leta ikaba yaravuga yuko hoba hari n'amabohero atazwi afungirwamwo abantu vyoba ariko bikimeze n'uno munsi vyifashe gute turaza kubica hirya no hino umugwi wigenga w'igihugu jejure hagati y'akazi na muntu CNIDH mu cegeranyo cawo co mu bihumbi bibiri na na cumi gatanu ukavuga ko hagati y'ukwezi kwa kane na kigarama mu mwaka uheze hishwe n'imiburiburi abantu bagera ku majana atatu na mirongo umunani n'umwe hakavugwa rero n'abantu banyuruzwa imiryango yabo ikabura irengero ryabo aha rero umuntu yokwibaza mbega kuva mu mwaka uheze gushika uno munsi agateka kazina muntu mu burundi kifashe gute mbega ibijyanye no gukingira agateka kazina muntu byo byagiye birasubira inyuma cyangwa byarateye intambwe ho kugwa iki kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe Ibyo rero ni bimwe mu bibazo tuza kugerageza kwishyura ko muri kino kiganiro ahanini rero tugahagarara ku bijyanye n'abafatwa hamwe n'abafungwa hadakurikijwe amategeko abanyuruzwa hamwe n'abasinzikarizwa igufa muri kino kiganiro twatumiye ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu ubushikiranganji bw'ubutungane umugambwe uri ku butegetsi ah, akaba hari kandi n'imigambwe iri muri leta yitavuga rumwe na leta n'iyindi twatumiye umugwi w'igihugu wigenga ugejejwe agateka kazina muntu sendehashi abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike hamwe n'abaserukira amashyirahamwe y'abakenyezi bose rero abitabye kino kiganiro tukaba tubahaye ikaze nkundu burundi nkundu burundi ikiganiro mutegurirwa na studio ijambo ifatikanije n'amaradiyo abiri ariyo isanganiro na rema fm ikiganiro gica hirya no hino byerekeye imvugo idacanishamwo ibiganiro bidakumira gusubiza hamwe n'ubuntu gisamiranira rimwe kuri radiyo isanganiro na rema fm ku munsi wa gatandatu isaha zine nubwo rero tubona bamwe mu batumire bacu batarashika hano reka twinjire mu kiganiro nyezina muri indwi ko turarangiza umushikiranganji ajejwe hagati y'akazi na muntu yari yakubitiye i Geneve mu Busuwise aho yariko harerekana ingene gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi imbere yuko duha ijambo waserukiye ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu reka twumve Ancher niko yagize arongoye rigiteka ingene avuga uko iby'agateka yakazi na muntu kifashe mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe n'abajeje umutekano byo twakwita executive extrajudiciaire hari ah, twari twatoye igihumbi na mirongo ine na batandatu abagiriye sorotire ijana na mirongo itatu n'umwe hanyuma rero kuva aho twebwe muri bigiteka umuntu wacu claudette eh, anyururijwe mu itariki icumi z'ukwezi z'icumi na kabiri bibiri na cumi na gatanu twaciye twiha imihangiro y'uko tuzoguma turi abantu banyuruzwa gushyira kuri ubwo kwezi kwa gatandatu twashoboye guharura mu kwezi kumwe mirongo itanu n'umunani mirongo itanu na babiri barishwa ibiri n'umunani barahohoterwa igufa ibiri n'umunani baranyuruzwa hanyuma abafashwe n'abafunzwe bidaciye mu mategeko bagaharigwa bari amajana atanu mirongo ine n'umwe tubi inyuma gatoya ukwezi kw'indwi naho abantu mirongo ibiri na batandatu bari bishwe babiri barahohoterwa igufa batanu nabo eh, baranyuruzwa amajana atanu na mirongo icyenda nabo nyine barahagarikwa bidaciye mu mategeko nababwira rero muri ko muraraba no muri uku kwezi kwezi kw'icyenda nyine naho nyine ibintu bibandanya bisubira inyuma ubu nuba nk'akarorero indwi ya mbere y'ukwezi kw'icyenda aho riteka abantu yashoboye kubona ko bishwe abantu cumi indwi barahose bigufa umwe aranyuruzwa amajana abiri n'umunani baragira nagenda bahakarore twebwe muri iyi teka ibyo biharuro tujya turavuga ni ibiharuro imbonerakure ubona yabonye mu mugwi bari kumwe cumi n'abandi basigaye ari nka batatu hakaba hari abaca barondera iyo bahungira harimo no mu bundi buce tuzi abantu bagiye guhungira mu masengero kubera iki bazi ko yakoze akorera nk'imbonerakure yirutse ku bantu ntashobora guhunga muri ibi bihugu duhanuriye ngo asange yabo ko hanyuma nawe mu burundi ntaronka aho yinyegeza rero akaguma mu nzu arabajya mu masengero bakaguma mu masengero amezi n'amezi ibyo byose rero nkabivuga yuko iratuti kuva novuga aho intureka yo mu kwa kane itanguriye biyamiriza ikingo cya gatatu bigibonekeza eh, ko hari aho bimanuka n'ahandi rero munavuga guhera mu k'umunani ko byasaze biboneka rero ko gatera kazi na muntu mu gihugu cyacu gatera gasubira inyuma aho aho uko twiyumvira tuti mbese none abantu bari ku murongo wo kwikebuka hambavu rero y'ibyo bishikirizwa na Ancher niko yagize asanzwe arongoye rigiteka reka duhe ijambo waserukiye ubushikiranganji ubushikiranganje yakazi na muntu umugenduzi mukuru muri ubwo bushikiranganje Celestin sindi butume aducire ku mayange muri kino gihe uko iby'agateyakazi na muntu byifashe e, murakoze nyakubahwa umenyeshamakuru kuri umwanya mu mpaye e, nagomba ngo imbere y'uko nja ku kibazo nyezina ngo manze menyeshe bari baratwumviriza yuko igusha Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byateye igikumu ku masezerano yaba mpuzamakungu cyangwa mu karere amasezerano ajyanye no gukingira agateka na muntu eh, ni no muri iyo ntumbero igihugu cy'u Burundi camana ntaryo gitanga ibyegeranyo eh, ibyegeranyo mu ntumbero y'ukwereka abarundi n'amakungu aho agateka na muntu kageze ukuntu kifashe hanyuma ikindi twabamenyesha ni uko igihugu cy'u Burundi muri ibyo byegeranyo gitanga eh, kirabishikiriza cya gisata cya oni eh, cyita hagati y'akazina muntu kandi kikaba kibishikiriza ku mwanya wo uba warategekanijwe eh, hanyuma ngiye rero ku kibazo nyezina muri rusange twavuga ko agateka kazina muntu kifashe neza aha ndabivuga ngereranije no mu bihe twaheruka twari duhitiyemo kuva ah, mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho wasanga ibintu bitari byifashe neza aho wasanga hirya no hino hari urusaku rw'amasasu ugasanga eh, hariho imivurungano aho novuga mu makaritiye amwe amwe y'igisagara cya bujumbura kuko niho byari biri aho rero twarashobora kumva ako hariho eh, ibintu bihononekarira ibintu by'abantu uh, muri rusange twavuga yuko ubu ibintu byifashe neza ugereranije n'ibyari bihitiye imbere y'uko duha ijambo abandi uh, uwo ducira ku mayanga ingene ugifise ijambo ibijanye n'abafatwa hadakurikijwe amategeko ingene byifashe muri kino gihe mbega byoba biri ku rugero rungana gute eh, nuvuga yuko nko mu maraporo cyangwa mu byegeranyo twaba turonka Eh, ntaho tubona neza ntaho badusigurira neza eh, mu bushikiranganje kugira ngo tubone by'ukuri ko oh, hariho ah, abafatwa bidaciye eh, mu mategeko ngira icyo kibazo turazakukigaruka ko ni mu mwanya uri imbere uwaserukiye ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu avuga yuko muri rusange muri kino gihe agateka kazina muntu kifashe neza honorable Leonce Ngendakumana yaserukiye muri kino kiganiro umugambwe Sawanya Frodebo niko mubibona ikibazo kijyanye n'agateka ka zina muntu dukunda kugifatira ku bintu bimwe bimwe bijyanye n'iby'ubwicanyi gupfungwa kwangazwa kwicwa byikunda kuboneka ariko burya agateka ka zina muntu gahagaze ku bintu byinshi agateka ka zina muntu karahagaze ku bya politiki karahagaze ku by'ubutunzi ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ingene busabikanijwe karahagaze ku by'imibano agateka na muntu katubahirijwe muri kino gihugu kuri izo mpande zose mpejeje kudondagura ariko sinari nipfuje ko twugaruka kuri ibyo bamwe baharira ngo ni aba ni bariya bimeze uko bimeze kuri jewe nari nipfuje yuko ahubwo twoca tugenda ko ndamaze kubona ibiganiro tumaze kuzamo turaharira ikiringo cyo kurondera inyishu umuti kikaba gitoya tugaharira byerekeye umuti wotogwa n'uwuwe kuko ntawe uza kumbwira hano yuko Eh, ibi by'agacaca na muntu nawe ufata ku bya politiki ukaraba ibihari nawe ufata mu by'umutekano ukaraba ibihari abantu bicwa bagatoga ibiziga hirya no hino abanyurutse wapfunga yavuze ngo ntaza bafatwa badakurikijwe amategeko nagomba guha akarorero hirya y'ejo bafashe umukuru w'umugambwe fedeze sangira bavuga ko ari ku umenyegeza kubera iki utwece twibaza tuti baramusinzikarije ubuzima ibyo byose rero byinjira muri mwene y'ibyo ngira ngo tuza kuronka akanya dutanga uburorero uharira kuko turabufite bwinshi ego honorable ntaguciriyemwo muri kino kiganiro aha twari twabivuze ahanini duhagarara ku bafatwa amategeko adakurikijwe abafungwa amategeko adakurikijwe abanyuruzwa eka n'abafatwa bakaborezwa igufa aha rero tukaba turi ku gace ka mbere abafatwa amategeko adakurikijwe abafatwa hadakurikijwe amategeko abafatwa bose sinibaza ko ari ufatwa hakurikije amategeko kuko eh, sinovuga ngo ndabazi bose ingene bafatwa ariko ndabyumviriza ingene bivugwa n'ikimenyamenya yuko amategeko adakurikizwa ni uko kenshi abantu badafatwa hisunzwe ibwirizwa rigenga ingena abantu bafatwa bumvirizwa bagacibwa imanza bagafungwa mu gifaransa twavuga le de procédure pénale ivuga yuko ngo mu gufata umuntu utegerezwa kufise convocation ugiye kumufata iyo convocation ibiriko uwumuhamagaye n'icyo ajejwe sa karite ikaba iriko n'icyo yagirizwa iryo tegeko iryo bwirizwa ryatowe ndi mu kigobe ndarizi uze wumvirize abavugwa bose ubu n'abasirikare barimwo bafatwa uko nyene bagafungwa uko nyene wapfungwa wafashwe hishyuzwa amategeko abantu bawe bakaza kukura bakakubura ukitwa ko wafashwe hishyuzwa amategeko ego honorable none abo bose muravuga yuko mu mugambwe sawa nyafrodebu namwe mufise abantu bafashwe hadakurikijwe amategeko nta kintu baba bagirizwa mwarabikurikiranye hanyuma mwasanze byifashe gute ikosa ni rimwe abafatwa bose ikosa ni rimwe hari ingeso mbi yamye kuva kera no ku mugambwe y'iprona baragufata ngo wagombye guhungabanya amahoro n'umutekano yari article 416 na 418 muri code muri code penal ya kera atteindre à la sécurité intérieure de l'état participation au mouvement politique zarmé ivyo bintu biva emwe kera gose n'ubu nibyo vyeze bagufashe n'ivyo nivyo abagiriza kugeza ubu nicyo bakwagiriza ivyo rero ntakuburana aya bagucira uko bashatse mbere je naba nibaza nti mbe none kuki twarihuse mugongo turakwega igihano cyo gupfa mu burundi uwo pfumu umuntu agapfa abanje kuburana ku ntambwe ya mbere binaniranya kunguruza gutyo abantu bakamenya bati apfuye yakira ubwo gupfa kubera impamvu izi n'izi uwo muntu arafatwa saa tatu saa yine ukaza yapfuye umenga n'ibintu bisanzwe gupfa urumva rero kugira ngo eh, tuvuge yuko ibintu bica muri mwene izo nzira abantu bagafatwa bagaca bapfa bagafungwa abantu ntibashoboye no kubabona hama ngo hakora amategeko mategeko nta muntu yobyemera yego eh, mwatubwiye yuko murafise abantu benshi bafashwe bagafungwa mugabo rero eh, uri kuraraba urafise ah, abo uvuga yuko bafashwe atakintu na kimwe bagirizwa ufise n'ibyemezo byabyo uwa eh, mbere we n'uwararongoye urwego rw'abakenyezi mu bwa musabanyafurode mu ntara ya bujumbura kwiza niba nta muntu azi yari yarafashwe ariko yarafashwe n'abasirikare na polisi nta muntu azi yaherereye ntawe uzi yace yagirizwa ubu yaragiye karusi urongo umuganga sabanya forodebu ni karusi mu ntara aha rero za makamba hirya y'ejo hirya no hino imbere y'uko duha ijambo abandi ariko nta muntu n'umwe muri abo bantu banyu bose bafashwe muvuga muti uyu ariko yafashwe afise ibyo yagirizwa ubwo bururu ntanzi wumvise yarafite icyo yagirizwa ubwo bukeye ntanzi reka ijambo duhe niyo ncungu david asanzwe arongoye ni umunyamabanga w'umugambwe frode bunyakuri eh, murakoze kumpa ijambo jewe sinza kuvuga ngo nagombye gutangurira mwatangure ku ntangamara nivyo byiza ariko ariko byiza eh, kubera umwanya uraturega byiza ah, mwoduga ku ijambo ikibazo ni mbega mu gihugu hariho abafatwa hadakurikijwe amategeko eh, cyane cyane agomba kugaruka nk'ibyo cega cy'umukuru w'umugambo yaravuze yuko hari abantu bafatwa ati cyane cyane iyo umuntu afashwe amategeko arafise ingene abitegekanya ikijanye na convocation fashe nk'akarorero urabye umwaka uheze aho abantu baje mu mabarabara biyamiza ikiringo c'umukuru w'igihugu none nk'akarorero nk'abantu bari ko baraturira umuntu izuba riva uwo muntu cubanza kujya mu biro ngo banze umwandikire convocation kugira izomufate yatowe aha n'aha murakoze ikibazo ni cya kindi duhe ijambo wasorekeye umugambwe radebu ono habwe jean dodiyo mutabazi mbanje kubakengurukira eh, yuko mwashoboye kudutumira muri iki kiganiro gihuza bose eh, nkongera kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza Eh, umunsi mwadutumiye ku byerekeye uko agateka ka muntu kifashe mugabo eh, turategerezwa gutanga umuco ku bintu bitari bike muri bintu by'agateka ka muntu duteza kumenya yuko hari abantu bigenza nk'uko twoba turi mu gihugu kirimo amategeko bakubahiriza nabo nyine amategeko abo nabo baca bafatwa nk'abubahiriza amategeko ni ukuvuga rero bimwe bita nk'abapirisoniye do dura kome abakoze ibyaha bisanzwe abo o bararonka abavoka dura dora defanse amukingira agafatwa biciye muri ya minsi ikwiye y'urupapuro bagamutumira nk'uku ari yagirizwa yuko ashobora kuba eh, yishe umuntu cyangwa yarutse umuntu cyangwa yagize bimwe bya foyiza jidofu n'ibindi jewe ndafise abanywanyi umwe afunzwe mu mpimba ari bujumbura uwundi eh, cy'amaviyore ni ukuvuga abafatwa ku ngufu igitigiri cy'abanyurujwe igitigiri eh, cy'abasinzigarijwe ntuze igufa ntiyigera avuga izina iritazirano ibyo bita amasirikonsasi uko byagenze aho yafatiwe mbege ndakubatse aha umusore ari ngaha ashaka kujya kurwana aba bantu ba yumani rayiti woci ariko bakunda kuvuga ngo murabe neza leta hari abanyuruza hari abagiriki iki niba bagenda barabati mbe iryo zina batanze ese umuntu ntiyagiye kurwana je icyo je nobaza ah, si wewe gusa n'abandi mbe nta bantu bahisemo inzira yo kurwana mbe mu kugenda barasizira reka tukubaze kuri icyo kibazo nyene uno munsi hoba hariho ikirobere mu gihugu c'u Burundi ndiko ndakubwira ko hari abantu bamaze gufata ibigwanisho bagatera barateye bamaze gutera hari abateye baca mu kayanza hari abamaze gutera bava mu cy'ibitoke hariho n'ababyivugira zimwe za niforebu hamwe na na redi tabara n'izindi none wiyumva ko zitariho none bene uyo o oh, uzokwandika manda dare uri muri senta ritanga ati wewe naka ingo mbega uzomuhamagara gute uyu aba yahisemwo iyindi nzira abahisemo yahisemo iyindi nzira aricyo gituma rero ntimuduhushishe ikiganiro mugitumbereze neza tumenye ingene ku byerekeye agateka kazina muntu tuvuga tuti aha ah, ntibyubashwe nk'iminsi nk'iminsi mu mpimba iminsi bamukatiye yarekuwe mugabo ugasanga ujya afise ibohero amugumijeyo ibyo byose ibyo byose birashyika kandi twebwe turi mu bantu bafasha kugira ngo ako gateka kazina muntu kubahirizwe ariko uremeza yuko mu Burundi hariho abafatwa bagafungwa bidaciye mu mategeko n'abafatwa bagafungwa ibyo ushaka bigende gute nkaba mbaye ndagezaho nuko rero reka tugerageze gusabikanya ijambo ama Evariste Ngayimpenda nawe urashaka kutubwira ikibazo n'icya kindi nyene naserukiye iprona itari mu mugongo wa leta duga kwijamba eh, murakoze yewe nibaza ko mutabazi mwamugoye ntiyigeze hakana yuko nga hatari abafatirwa gusa hatari abanyuruzwa yacishuye mu ijambo rimwe ati nta na hamwe bitaba sinumva rero igituma mwabandanya mumubaza ibindi bibazo yiga n'ibi ni rwanje rero ntiwabivuze ibi ni rwanje nagira ngo ndababwire yuko uyu munsi biragoye gukurikira no kumenya ibintu biri ko biraba muri iki gihugu kuko urabona amaradiyo twahorana ntagikwiye ntayo tugifise n'ayariho sinzi yuko muri iyi minsi yoroherwa kugira ngo ashobore gushika mu gihugu naho yohashika sinzi yuko ubu byoroshe ko abantu hirya no hino bavuga ibyo bazi bavuga ibyo babona murazi ko bigoye ngaruke gatoyi kw'ibi utwara rigiteka yavutse rigiteka nimba ntihenze imaze imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu ikivuka bavuga ngo ngo ni ya furudibu mu nyuma birahindukira baca bavuga ngo ikorera iporona ubusinzi uwo yoba iri kirakorera ariko icyo nzi mu myaka itandukanye abatari bake baba kumbura abo muri iprona baba muri forodebu baba muri sendede baba muri sendede fdd ndazi yuko baba barigeze kuyitura kubera bari bazi ko ivuga ukuri itohoza kurya tohoza n'ubu niko itohoza iyo rero rige nk'iyo itanze ibiharuro nk'ibi twabonye biragoye kandi uraje kumva umuntu avuga ngo ntazi naduhaye ngo ntake mbe none hari uwo bafite amazina ngaha mu banyurujwe mubo twabuze iyo baroye data wanje ndebe kuvuga ko banyurujwe hariho ibintu bisigaye ari insiguro byose bidushyikira ngaha mu burundi icyo bita ngo imigumuko jewe ariko siko ndacita tentative do kudeta di trezume ariko ndafise amaraporo ngaha nariko ndasoma ugasanga mu gihe kirenze umwaka gatoyi habaye abantu bahagaritswe barenga ibihumbi bashika hafi ibihumbi bitandatu execution extrajudiciaire mille quarante kuva honyine mu kwezi kwa gatatu mu ntango zako gushyika hafi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mille soixante ka za torture ibyo biharuro bitangwa nande nani usama raporo menshi ngaha kandi iyo ubonye raporo ngiyi si abantu baba ariko ko barafina si institusiyo ziba ziri ko zirafina aricyo gituma rero nabikubwiye biragoye kumenya uriko biraba ngaha mu burundi ariko ariko haba ibintu byinshi turasoma ibinyamakuru turumviriza amaradiyo atandukanye n'aho ngaha mu burundi asigaye make rero ngaha nta woja ngaha avuge ngo ngo agateka ngo kazina muntu ngo karubahirijwe ngo kifashe neza tuba turi ko turasigana inkore ku maso kuri ibyo kuri ibyo biharuro ngira ngo waserukiye eh, leta na cyane cyane mu bushikiranganji bw'agateka ka zina muntu araza kugira ica bivuze ko ariko imbere y'uko duha ijambo waserukiye ishyirahamwe pariseme n'uwa seruke muganga w'abadasigana na twagira tubaze mu bushikiranganji bw'ubutungane nta imiryango y'abafashwe hadakurikijwe amategeko baba baza bakabitura niyo ngabire toneste murakoze kumpa ijambo eh, nakurikiranye ibyagiye birashikirizwa n'abatanguye kuvuga ubwa mbere umuntu arahagarikwa yagirizwa cyangwa yiketswe ko ikintu kanaka hanyuma agahagarikwa n'inyamiramabi inyamiramabi rero irafise ikiringo itegerezwa ah, kumumarana iri kiratohoza maze kurangiza igaheza ikamurungikira umushikirizamanza ibyo turabisanga mu ngingo ya mirongo itatu na kabiri eh, y'itegeko rigenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha hanyuma icyo kiringo ntikishobora kurenza iminsi indwi kiretse mu gihe ibyo ariko ararondera ibyo iyo nyemeramabiri kirarondera mu gihe biba bitararangira arashobora gusaba uruhusha amanza icyo bita porogasiyo dere porogasiyo akamwongera iyindi minsi indwi Mugabe iyo minsi irangiye ategerezwa guca amurungikira umushikiriza amanza umushikiriza amanza nawe eh, amaze kumwumviriza araheza akaraba yuko yorekurwa agataha canke yuko yohagarikwa acamushyira ku cyo bita manda dare nawe nyine mu kingo cy'iminsi cumi n'itanu ategereza ko yamaze kumushikiriza umucamanza kugira ngo arabe yuko vy'ukuri afunzwe hakurikijwe amategeko ngarutse rero ko byavuzwe sinzire ko twumvikanye neza muri ko muravuga abantu bo bahagarikijwe hadakurikijwe amategeko kuko uko bagiye babisigura eh, numva ngo ntibyari kujana nuko jewe ndabitahura jere ku bwanje mvuga nti umuntu arafatwa amaze gufatwa kugira ngo hazamenyekane ko yafashwe hadakurikije amategeko nuko aba yumvirijwe mugabo ubwo nyene agifatwa Eh, hari uwabisiguye neza ntihaba hakenewe ibyo bintu by'amakomvokasiyo biravana n'icyo ubu uri kuhagirizwa ariko eh, honorable wose ngenda ku mana yatanze uburorero bw'abantu bo mu mugambwe arongoye bamaze gufatwa eh, ndetse wewe ngo ngo bamwe bamwe ntazi iyo bari yobahugutsa iyo rero umushikirizamanza bamwituye bakamubwira bati je umuntu wiwanje naramubuze irengero ryiwe canke umuntu wiwanje afungiwe ahantu ntazi bambwiye ukuntu ukuntu ukuntu umushikirizamanza ni ngombwa yuko aca atangura kurondera uyu muntu iyo aherereye ariko mu gihe ivyo vyo byarabaye nko yabishikirije umushikiza manza ntabimenye murumva yuko vyogora ingene ashobora kuba yokugurura idosiye ngakurikirane iyoka makoze reka ijambo rifate ndayishimiye Ponciano hasanzwe yaserukiye umugambwe Iprona muri kino kiganiro na cane cane amere nk'ubuhagarara nko kubijanye n'ukuntu iyo ngendo ngira ngo aho imaze kugaragara yovanwaho igasezererwa ubutakiboneka murakoze kandi ndashima ubutumire mwaduhaye eh, agateka na muntu eh, ngaha mu gihugu muti kifashe gute eh, ubwa mbere na cyane cyane ikibazo ni ku bijyanye kungene ugufatwa no gufungwa bidace mu mategeko bimeze muri kino gihe mu burundi ingene abantu bafatwa bagafungwa bidaciye mu mategeko navuga ko agateka na muntu nta na rimwe kumbureka aba ijana ku ijana kubahirijwe je narabikozemwo imyaka myinshi ishika imyaka cumi n'itanu ndabizi nuko eh, no guhoza ko ni buhoro buhoro na cyane cyane tubishishije mu mategeko ingana agenda arahinduka kuko eh, mfashe nk'akarorero iri tegeko riraba ingene imanza eh, zitohozwa n'ingene ziburanishwa nuko iri tegeko dufite uno munsi ryagize Eh, intambwe nini yaturaba iteko ryahoraho rero nk'ibi bijanye n'ingana abantu bafatwa riravuga neza ingene abantu bafatwa n'ingene bafungwa kuko iryo tegeko rikingira barya nyine eh, bikeka ko ibyaha bafashwe kugira ngo eh, amategeko abakingire ntibahave kumbure bafatwa hatakurije amategeko cyangwa bafungwa hadakurije amategeko none rero nibyo hari abantu benshi bagiye barafatwa muri ino minsi turabizi yuko hari abafashwe eh, ugasanga barafashwe kivunga baratwaye gufungwa eh, nibaza ko ni n'iminsi itekanijwe ko nta biharuro mfise eh, ijya minsi indwi badushikirije abo bakora mu by'ubutungane ijya minsi cumi n'itanu kugira ngo bamujyane imbere y'umucamanza arabe ko by'ukuri bikwiye ko bibananya afungwa cyangwa ijya minsi mirongo itatu kugira ngo ruriya rupapuro rumufunga ruze rurasubirwamo muri kino kiringo Eh, hariho ababandanije bakora ibyaha bisanzwe ibyaha eh, abantu babandanije biba abantu babandanije bakora ibindi byaha abo kumbure si bo turiho turara uno munsi ariko abagirizwa ibi byaha bijyanye na politiki ibi byaha bijyanye eh, n'ibi uburundi burimo kuva mu mwaka uheze bijyanye n'imyiyerekano n'ibyakurikiye mwagiye murabona gushyika uno munsi rero aba nibo kumbure twebwe tuvuga tuti barafatwa hadakurikijwe amategeko kandi e, mu bihe bigoye nk'ibi turimwo henshi muzobona ko hariho ibintu byinshi biba harimo n'ibinyene byo kudakuriza amategeko mfata abantu ariko twe muri iyi porogaramu tuvuga tuti yemwe yemwe yemwe amategeko ntakurikizwe amategeko ntakurikizwe abantu bafatwa hakurikijwe amategeko kandi abajejwe gutohoza aba bacamanza bo muri za parike cyangwa mu masentare batubwire icyo abo bantu baba bafashwe bagirizwa kandi batubwire ingene amatohoza batanguye aho ageze erega turagira amakenga mu gihe umuntu afashwe agatwagwa ukaguma wibaza imbe bamufatiye iki ariko nko mu gihe amanza yogira ati n'aka na n'aka na n'aka ko abantu bibaza byinshi bafashwe kubera ibintu ibintu nibyo si byiza kuvuga eh, biri muri dosiye amatohoza atarahera mugabo boheza n'ukuri bakabwira abarundi bati amatohoza kuri ibi byaha eh, yarakozwe ariko arakorwa ageze ngaha n'aha n'aha mugabo ubu urumva urarindira ukabura mbega n'indishe naka mbega n'indishe adolphe shimirimana n'indishe kararuzi ninde yishinaka mbega amatohoza ageze he ukamenya n'ingoma rero twe turasaba yuko boza baratubwira ingene aba bantu bafatwa ubwa mbere na mbere byo baba hanyuma kandi batubwire ingene amatohoza ariko aragenda aha nurangiza mugabo mvuga yuko twokwishima kuko uburundi bufise amategeko meza urabye n'ibindi bihugu amategeko meza amategeko ajyanye n'ibi byo gutohoza imanza n'ingene imanza zicibwa amategeko meza ajyanye n'ibi byo gukinga ibi byo guhohotera agateka akazina muntu murazi yuko eh, uburundi bwateye igikumu ku masezerano ah, agwanya ibi bya torture byo gusinzakariza ubuzima uh, abantu uburundi bwarateye kwikumu ivyo rero ni ibintu byo kwishimira kumbure dukeneye abashinga ntahe eh, ngira ngo n'abagabo boheza bakurikiza ayo mategeko eh, neza burundu nibwo n'ibyo niho uratera igikumu kuri ibi bijanye eh, n'aba bafatwa bagatwagwa eh, tukabura irengero ryabo bya disparition foruse ibyo turahava tubishika ko mu kanya ahakumbure twosaba eh, ko leta yoheza igatera intambwe kuri iki kintu nacyo nyine murakoze hama eh, Faustin Ndikumana yari yasabye ijambo nawe nyine ariko Faustin Ndikumana reka uh, wumvise ayavuzwe uh, mu migambwe hama mu bushikiranganje naho bwo kubagiriza agateka kazina muntu bavuze yuko ngo ibintu byagiye biragenda neza uno munsi ngo amakatiye ahora ari mu byo bise imigumuko yuko ngo ubunya ngo ni nyabagendwa ibintu biriko biragenda neza mbega nko mwishira hamwe gishinze guhindura ingendo mwebwe mubona ibintu byarateye imbere canke haracaragahaze eh murakoze kumpa ijambo ubwa mbere hoho ivyerekeye bikomeye ibyo gufata abantu bidaciye mu mategeko nubishyira ubwa mbere mu migwi itatu ubwa mbere muri rusange orudineri bisanzwe urabona neza yuko hariho gufunga abantu bidashe mu mategeko bifatira cyane cyane kutamenya abanyagihugu ugasanga hamwe hamwe abanyagihugu barapfungwa bivanye n'abantu baba bari bafitaniye ingorane mugabo kubera batazi amategeko ugasanga bari kubajyana cyane cyane kubona neza yuko ni ukivuga mu kirundi usanga ruguru kenshi icyo bita reza afere impunzi za afere penali na afere sivile badashaka kubitandukanya ugasanga umuntu aragiye gufungisha umuntu ku kantu k'itongo canke kiki ibintu biri sivile mugasanga umuntu bamaze kumwinjizayo ibyo twaba twabibonye henshi kandi kubera kutamenya amategeko abanyagihugu ugasanga bari kuba ico n'ica mbere ica kabiri ni ibica bizana inzara na politiki. ibyo muri politiki nawe uca tubibonera hehe tumaze gutohoza kandi tubona yuko bihera mu gufata abantu uvuga uti ugiye gutohoza iyo habaye indwara za politiki oke ndakwiketse ngiye gutohoza kandi n'iryo teri menshi rikoreshwa tugiye gutohoza wumva ugiye gutohoza amatohoza azomara umwanya ungana gute uwo muntu uri kuratohoza ko bizogenda gute azore kugwa ryari azokwera ryari niwamara umwaka wose utabona uko uratohoza urumva umunyagihugu ashobora kuba atohoza umva muri iriya politiki bati turafasha abantu tugiye amatohoza aho ni ku ruhande rumwe rwa kabiri mbega uwo muntu we ubwira ko amatohoza afashwe gute kuko handitswe ngo naho umupolisi cyangwa ugiye ari umuntu ufata atari ikigwanisho umufata yicaye ngo ngo muriko murarasana uwufashe wese naho bari yafura kandi ari mu kintu kibi arabaporoteje agacibwa urubanza bityo amategura n'ubutungane barabyemeza ntufise uburenganzira bwo kuza ngo urya naho umufata mufata ariko arica abantu cyangwa ariko aragira wata atabyo uranza kubwize ko ntufise uburenganzira bwo kuvuga ati ugize imifita mu hanyuma ikindi ariko imbere y'uko ujya ku kindi mwe mwabuze yuko ah, mukora cyane cyane mu ntara ya muramvya ibyo bintu muri ko murashikiriza mubona bigwiriye muri rusange muri muri mu ntara navyo ko biriyo turabiye muri mwe vy'ubuzima bwa misi yose les affaires civiles zisanzwe ku matongo canke ku bintu abanyagihugu bashobora kuba bafitanye n'abandi navuze nti yuko usanga kubera ugasanga uwo muntu waramusinganze ubuzima kumbura abantu basubiye kumubona icya gatatu kandi gica kiza ni kuri kuribisyo mu nyumico tindi kaduka hari abantu batinda bafatwa bagafata ugasanga bariheranije barafashwe batswa amahera bagize iminsi bafunzwe tuba tuvyumva ugasanga umuntu yaswe amafaranga yafashwe n'umuntu atashobora kumufata akamara indwi zibiri mu gasho ugasanga arafashwe ariko yakwa amahera ivyo rero muri rusange mu nyuma aho bica yifatira ni uko usanga muri ibi bihugu by'iwacu turetse ko guhindura ingendo iri foke l'autorité du ministère public ku bipolisi bitandukanye iboneka umuntu agafatwa muri procedure izwi unike ibarizwa mu ibyo bintu ni yafashwe turazi neza ko ari aha l'autorité de ministère public irabizi kandi baza procure arazi abantu bose bafungiye mu ngene bimeze mugabo muri ico gico kitabaye ucusanga umengo umuntu ashaka no kwa leta afatiye ku nyungu ziwe kuntuze tugira imana waserukiye gushikiranganje bw'ubutungane hano arahari ariko imbere yuko duhe ijambo icyariho cy'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika reka tubaze gato honorable wose ngenda kumara muri iyo minsi heze mwari mwigeze kuvuga yuko mengo hoba hariho ubusho butazwi n'ubu byo ariko bikiri honorable eh, ubusho butazwi burahari n'ikimenyamira ni uko umuntu ashobora guhagarikwa agafatwa bene umuntu bakazorondera hose mu busho bwose bakabura Hari amazu rero afatanye n'iperereza Eh, usanga apfungiramo abantu nk'uwo mupfasoni w'iwacu yazimanganye twagiye kumenya urabanza kuraba uwundumye ko uwo ari kuko urabona umuntu avuye gutwara aca kunyuruza rero iyo porosidire yo gukoresha amakomvokasiyo nkuko kode de porosidire penali bitekanya itegerezwa kubaho datanga kuba umuntu w'umutungana avuga ati uwo ari wese barafata hano bakajyana bagatohoza baje gufata atari umuntu afatiwe gusa munduze ah, flagranderi ariko arakora icyo kibi kirazira ko umuntu aza kumufata hama ntumene yamujanye barahari rero n'umuyurasi niwe ndavuga nk'imakamba haheze nk'imisi itatu abantu bacu batatu barafashwe uko nyine ngo bariko baraganira je nama numva ku maradiyo abantu muri FNL bafashwe ngo bari hamwe mwe nabo bose urumva baragenda bakabafata bakabatwa n'imbonera byo mumbikire rero muri rusange abantu bazavuga ngo vuga amazina agira gutya agira gutya jewe ndazi ko bose babivuga barazi ko hari ibyo ko abantu bafatwa barabizi jewe ubwo ndatangaye numvise yuko mutabazi afata ijambo david agafata ijambo bakarangiza batavuze abantu basinzikarijwe ubuzima babohotewe n'abantu bo muri opozisiyo biratangaje kugira abanyegeze gusa yuko atabantu abantu basinzikarizwa ubuzima gateka kabo gahungabanywa bigirwa na leta bigirwa n'abo muri opposition bigirwa n'abegereye abacanke bariya ariko tubanza twema twese tuvugane ko ivyo bihari reka duse n'abateri tuvyumvikane ko bibaho hanyuma byo kurondera ababikora tuzotora inzira ngire tubarondera ariko tubanze twumvikane reka duse n'abateri abantu ntibicare ngaha ngo bavuge ngo kumbe yarazimiye reka duhari ijambo none gutanga reka duhari ijambo ariko imbere yuko duha ijambo kubarisabye reka ijambo rimwe gusa kubaserukiye ubushikiranganje bujejwe agatakazi na muntu ubwo busho buvugwa butazwi mu bushikiranganje mwaserukiye murabuzi ku kijanye n'ubusho ongira ambaye kumbure nkunganira eh, Jean Dodier Mutabazi wa Radebu yavuze ku kintu kijanye n'icyo nokwita mu rurimi rw'igifaransa identification y'umuntu aba yafashwe icyo ni ikintu gikuru cyane rwose kandi ni ikintu twari dukwiye kugendera ko kugira ngo umuntu amenye mbega uyu muntu yafashwe bidaciye mu mategeko mbega uyu muntu afungiwe ahanaka bidaciye mu mategeko ninde eh, ku rwego rero rw'ubushikiranganji ibyo bijyanye n'ubwo busho ni yuko atabyo tuzi ntabyo tuzi eh, kira noneho eh, no mu rugo bushikiranganje hariho igisata eh, kijejwe na muntu hariho amaserivisi atandukanye kandi mu byo bajejwe baragendera ubusho bakaraba abantu bafunzwe kandi bakaraba n'amakondisiyo bafungiwemo uko ameze bagaheza bagashikiriza raporo mu bushikiranganje kandi ibyo twavuga ko tubifitiye ibyemezo n'ibyo n'ibyo byegeranyo tugiye mu bushikiranganje turabisangayo ariko ibyo bindi bavuga ko hariho ubusho butazwi eh, novuga yuko eh, ngira noba ndabyumviye ngaha canke ngira vyoba ari bya bindi usanga bica eh, kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi ugasanga bari barabikorera ko ariko wagenda kuraba ofeti ugasanga ubwo busho buhari ariko rero wose kumana onohabire wose ngenda kumana avuze ati twebwe umuntu wacu yarafashwe afungirwa mu nzu imwe yo kumutanga aho harimo ikinyoma eh, umushinga ntahere wonse jene n'umuntu nubaha ariko kandi ni byiza iyo habaye ikintu kibaye kukimenyesha mbega hari n'umunsi n'umwe yoba yarituye ubushikiranganje akavuga ati jewe yamara yamara ndiko ndasemerera n'ubu nsemerera hariho umuntu wanje akamuvuga uwo ari we afungiwe ahanaka n'aka aha n'aka agateka kiwe karasinzikaye enda nimumfashe turabe uyu muntu kuko tuza kumukura muri iyo situwasiyo arimo hari n'umunsi n'umwe yoba yari yituye ubushikiranganje kugira ngo bumufashe ko we wumva yari yarengewe kandi ndazi nicyo gikorwa nicyo ubushikiranganje bubereyeho nicyo urwo rwego rubereyeho rwo gufasha rwo kunganira kira noneho hariho n'igisata muri ubwo bushikiranganje nyine kijejwe gukurikirana ah, abo bantu babahuye n'ingorane kumbure eh, zo gufatwa bidaciye mu mategeko bagaheza bakabumviriza bagaheza bakagerageza kumwunganira kugira ngo ashobore kwitura ubutungane mu butunganirize imbere y'uko tujya hariya muri pisket twagira tukubaze akabazo kamwe mwari muvuze yuko iby'ubwo busho butazwi atabyo muzi ubuko mubimenye mugiye kubikora kwiki mu bushikiranganji bw'agatakazi na muntu nace adushikira kuko urumva suruse twayumvise acashikira ubwo bushikiranganji hanyuma aca duhereza identification ikwiye uyu muntu turaheza tumufashe kumurondera kandi si kuvuga ngo ni ubushikiranganje bwonyine aba bose bari ngaha ndazi eh, nicyo gikorwa eh, icyo gikorwa nabo nyine kirabega hanyuma duheze tumutunganirize eh, tukibagira ingano gateka kubatswe mu mategeko agenga igihugu n'amategeko mpuzamakungu agateka kazina muntu karahungabana bivuye ku nzego za leta mu buryo bubiri iyo inzego za leta zitariko zirakora akazi uko gategekanijwe mu matohoza mu kumviriza abantu mu kurenganura abantu mu matohoza igihe abantu aba n'aba bikekwa mu byo baba ariko baragirizwa ku byaha ubugira kabiri igihe inzego za leta zitariko zirahana hisunzwe amategeko abantu bariko barakora ibyaha bita reservation de droit baba abantu bakora ibyaha bitandukanye mfatiye ku karorero mu byo mwahagaze ko mwese turazi yuko imbere y'ibihe bigoye twarimwo hariho abantu bica abandi babahora imvo za politiki byaravugwa babahora imvo z'amatongo babahora imvo izina ziriya turazi ko mu bihe bigoye twagiyemwo hariho abantu bishe abantu babahora ibyiyumviro byabo ni uko mu gihe kanaka umuntu aba ariko arahagarikwa cyangwa ariko ararondegwa abantu bavuga ngo inzego za leta ngo turagati y'akazina muntu leta iyo turagati y'akazina muntu igihe uwo ahagaritswe nk'uko bamwe barabivuga amategeko atabubahirijwe igihe uwo muntu atahagaritswe kuko yakoze ibyaha biteganyijwe n'igitabo mpanabyaha naho rero ndiko ndavuga nti turuko turaduga dusigura ijana n'agateka kazina muntu mu burundi tukibanda ku bituma habaho agateka kazina muntu gahungabana niho impande zose abanyepolitike amashyirahamwe eh, na leta dushobora kuvuga ibintu bitandukanye byubaka bitora inyishu mbega kubera iki gahungabana twese duhamagarirwa kugashyigikira tugiye kuri bimwe muravuga muti abahagarikwa ntibisigura yuko ibyaha bidakogwa abantu bahagarikwa habayeho ibiteganyijwe n'igitabo kigenga ingeri imanza ibyaha ziburanishwa zigatohozwa barahabwa imitahe bakarenguka uko bigenda byavuzwe ikibazo ni birahari cyangwa ntibihari ikibazo rirakunjaniranya n'ishuri ikibazo neza ikibazo ndakivuga mu buryo bubiri mu bihe duhitiyemwo ntahubakana ko hari abantu bahagaritswe hadakurikijwe amategeko ku musaga nk'akarorero haraye hahiriwe haravuga amasasu hakabaho amakuru y'abajejwe umutekano y'uko hariho um, imigwi y'abantu bafise ibigwanisho iyo inzego z'umutekano zirazinduka zigafata abantu ikivunga zikabatwara zigatohoza biranashika iminsi ikarenga kuko baba bari mu bihe bidasanzwe aho aho bitoroshe no kumenya inkuru ku yindi kurondera igihe byerekana ko uwo muntu yoba yaragize yarakoze icyaha ni nacyo gituma nka wenda umushingamanza mu mashyirahamwe yacu hari abantu batwitura ngo tubaburanire ngo tubunganire mutabazi yabivuze hariho amaka kenshi tuvuga duti aha hantu inzego z'amatohoza zararenze amategeko mugabo ikibazo no kumenya mbega yaba bantu avuga bishwemo ibyaha byaha reservation de droit commun canke bishwe canke bahoho nagateka kabo kahotewe bivanye n'inzego za leta zidavyifashe mu neza aho rero muri iyo ntumbero tujya dutandukanya ko agateka kazina muntu kahohotewe muri mu byiwe no ku buzima bwiwe metere jamari w'imana dusabikanye ijambo dusabikanye ijambo imbere y'uko niyo ngabire teonise yaserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane ngaha ngira ngo atanga umuco reka twumve mu mizero y'abarundi nduwa yezu deni uko avuga ibijanye n'ivyo vy'abafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko tuce tusa n'abasozera ah, kuri kino gice cya mbere eh, murakoze kumpa ijambo jewe rero sinagomba kujya muri birebire kuko byinshi byavuzwe numvirije abagiye barahana amajambo hirya no hino bagiye baragaruka ku bitari bike eh, twumvise raporo ya ligiteka yavuzwe tugereranije eh, no guhera mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu tukashikana ubu turabona yuko turafise icyizere niryo jambo bakoresheje turafise icyizere Eh, kandi turabye amaraporo duhabwa hirya no hino biratwereka neza yuko biriko biragenda neza ibyo rero bisigura ko uko nabitahuye ntiyakanye ko ikibazo gihari mugabo akerekana yuko ikibazo kiriko kiratora umuti jewe eh, aho mpagaze cyangwa aho duhagaze twebwe naha nibaza ko ikintu nyamukuru ntitwota umwanya kuri uwo kuko ikibazo kirahari ikintu nyamukuru ni ingene umutsi wotogwa w'icyo kibazo aha rero jewe nkaca mu majyambo avunaguye nkasabana cyane cyane abajejwe ubushikiranganji bw'ubutungane bavuze ko barabye amaraporo bashyikirizwa hariho uwigeze kuvuga sinibuka neza ko eh, ari uwurongoye pariseme cyangwa uwundi yavuze ati ntimwokwizera izo raporo kuko raporo zirashobora kubabesha eh, nibaza yuko igihambaye ni ingene hugwizwa amasitrategi ah, y'ingene izo raporo zosuzumwa bakaraba by'ukuri kw’abo bantu bashobora kuba bafata abantu hadakurikijwe amategeko babitumwe cyangwa babyitumye hariho imvo iyi yabibatumye cyangwa iyindi bagasuzuma neza abo bantu ko baba bari barabakorera neza nibaza ko umutsi nyamukuru uri ngaho kayi jambo turihe niyo ngabire Theoniste asanzwe ari cariho cumushikiriza manza kizigenza wa Republika amere nk'utanga umuco kuri abo bafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko duhave dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro imbere yuko ngaruka kuri ico kibazo nagira ngo nkosore ubwa nyuma ikintu kijanye na convocation nkuko vyashikijwe na Leonce bamurungira ikonvokation ya gatatu nyuma y'iminsi umunani atarengutse bamurungikira ikintu bita manda do komparisiyo atarengutse barungika icyo bita manda damene bamaze kumufata rero umushikiriza amanza aramwumviriza amaze kumwumviriza niwe afata ingingo y'uko ashobora kumurekura canke akamugumya rero si ukuvuga yuko ngo ati amakomvokasiyo ayikoreshwa nk'uko rero abivuze amakomvokasiyo arakoreshwa mugabo agakoreshwa mu buryo mpejeje kubashikiriza ubundi buryo bwa kabiri bujanye n'ibyo bashikirije hari igihe bishika nk'umuntu agafatwa en flagrandere icyo gihe murumva yuko iby'amakovokasiyo ntawe kuri rwaje kubirondera hacakurikizwa porosedure sipesiyare bagaheza bakamwumviriza hano nyine hanyuma bagaheza bakamucira urubanza garutse rero ku byerekeye ubwo eh, eh, ibyo sinzi ko navuga ngo umushinga ibyo yarahejeje gushikiriza ati ubushikiranganje bw'ubutungane ngo amaraporo buronka twebwe ngira ngo ntawe tugeze tuvuga ibyerekeye by'amaraporo ngira yoba yagombye kuvuga uh, ubushikiranganji bw'agatakazi na yego mitugere tuvyumvikana kubera abantu bako baratwumviriza hari ushobora gushikira kuri kino gihano akagishikira ko cari camaze gutangura ivyo atavyumvise akabifata ukutariko kuvyerekeye rero abantu bafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko hariho bimwe bimwe bihora vyibonekeza yuko umuntu afungwa umwanya ataza gufungwa ukarenga ariko naho nyene amateka aratekanya yuko eh, mu gihe icyo kiringo kirenganye uyu muntu afunzwe araheza akandika ikete kandi eh, akanahakopi pure foromasiyo umukuru aha ndi kubona ko byerekeye by'abashikiriza amanza agaha porokirere cyangwa porokirere generale akamubwira ati jenda afunzwe kandi ikiringo ataza gufungwa ko kirarenze icyo gihe n'amateka arategekanya ingene uwo mushikiriza amanza ategerezwa kubibazwa kandi akabyishyura rero Eh, ikindi kibazo cyari cyavuze cyerekeye cyerekeye cy'ubusho ngo butazwi eh, cyerekeye cy'ubusho butazwi mwavuze ngo abantu bafungirwa mu mazu jewe ngira ngo baca bambeshuza babivuze kigashikira umushikiriza amanza nta na kimwe kimubuza yuko icyo kintu acitaho kandi akagukurikiranwa ah, hakurikije amategeko uko muvuze ngira ngo niko byategerezwa kugenda ariko hambavu yuko byategerezwa kugenda nk'uko byagiye birashikirizwa ngaha ntibishoboka yuko uko byari bitagakanijwe atari ko bigenda harashobora kuba ariho amaka amwe amwe kuko nk'ubu unye eh, twishimikijeho ingingo ya mirongo irindwi na kabiri eh, y'iri teko nyine twamaze kubabwira rigenga eh, itohozwa n’iburanisho ry'imanza z'ibyaha riratekanya yuko mu gihe habaye icaha mabi itegerezwa kubimenyesha ubwo nyine umushikiriza amanza mukuru ngomba kuvuga procureur hanyuma ibisigaye byerekeye ibyo yamumenyesheje abandanya abikora ari uko umushikirizamanza eh, mukuru cyangwa Mushikiza umushikirizamanza ari karamuha amategeko niko biteza kugenda mu bisanzwe iyo rero bishyitse mu mwanya mutoyi igihe cyose umushikirizamanza bimenyeye araheza akabikosora ego murakenewe reka dusabire mu buhinga bw'ibyuma dusabe mu buhinga bw'ibyuma tumirire amateka atoyi kugira ngo duce dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro reka tubibutse ko ikiganiro ari nkundi Burundi kiriko gisamiranira rimwe kuri radio isanganiro na Rema FM tukaba turiko turabira hamwe n'abatumire ibijanye n'agateka kazi na muntu ingene byifashe muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi muri kino gice cya kabiri tuganira ku banyuruzwa bakabura irengero ryabo hamwe n'abasinzikarizwa amagara reka ikibazo cya mbere tukitumbereze kwa porofeseri ngayimpenda sinzi ko nugaruka ku karorero ka jidanyongera na vuba ngira ngo ntigakenewe ko ndakarandira ko cyane kandi si umwe nagira ngaruke hano kuri raporo ariko ndasoma ngaha ah? ngira ngo naho data wanje hari abatayemera ngira ngira hariho bimwe bimwe bemera nari konsoma kuba bayifise cyangwa bayibonye bazorabe paragarafu ya mirongo ine na kabiri aho umuntu w'imbonera kure we wenyine yiyemerera ko iyo raporo mwotubwira iyo ariyo ngiyi soba paragarafu karande iyi ngiyi iyi nsinyeje nayo mfise yasohowe nande mwosomera abayisohoye ni assemblée générale des nations unies akavuga ati jewe naragiye mu ruhara rwo kwica abantu mirongo ibiri muri abo mirongo ibiri babiri bari mbonera kure nka jewe bari bazize iki bari bazize ko baburiye abantu bava bicwa agaca abandanya avuga yuko abo bantu baciye batekegwa mifuko bakabashyira mu bwato bakabajya rusizi bakaja kubahamba ikongo ivyo o si ivyo ndose si ivyo nabariwe ni ivyo nsomye biri ngaha none mu gihe ivyo biriho wo hava uza kubaza ko hari abanyuruzwa ko hari ababorezwa igufa nimba dusoma ibinyamakuru bitandukanye nimba twumviriza amaradiyo atandukanye noneho ibyo ni ibintu turasoma kandi n'ibintu twama turi turumva nibyo ibinyamakuru ntibyama bivuga ukuri imisi yose amaraporo ntiyama avuga ukuri iminsi yose amaradiyo ntiyama avuga ukuri iminsi yose mugabo si mpava mugabo arabesha iminsi yose cyangwa ngo kenshi ntako abesha aba yari ku butegetsi aba muri opozisiyo aba hanze aba ari ayo ngaha ah. none sinzi ukundi kuntu twoheza tukamenya ibintu biriko biraba mu gihugu cyangwa cyangwa ku isi kuko nta buryo umuntu afise bw'ukwama ashika aho ikintu icyo ari cyo cyose kigo kirabera ngo asange kiriko kiraba ngo akibone agifotore cyangwa agire gute twese turakutse hajya rero kugira umenye ko ijambo riryoshye cyangwa ribabaza ubanza kuryirabisha ko uca urubanza ugwicira aha nta muntu ayobewe nta muntu ayobewe ibiba mu mu gihugu rero ntitwoja turabirenza ku ruhu rw'amazi twokwibuka ko biriho atandukanye hanyuma uwo mukozi wa leta akoze ibyo ajejwe uko atateza kubikora agahanwa kuko igishikana igishika ni uko iyo ibintu nk'ibi bimenyerewe abantu barateba bagatana icyizere cy'ukwitwara n'ukwitwara bakihebura abatihebuye nabo bagafata ingendo y'ukwiyahura rero umuti ni umwe kandi si mu burundi gusa ku isi hose umuti wa umwe ego murakoze hariho imbonarakure zagiye ziravugwa muri kino kiganiro twagira twibutse abariko baratwumviriza yuko umugambwe CNDD-FDD twari twawutumiye ariko utashoboye kwitaba kino kiganiro ngira ngo ibibazo bijanye n'imbonerakure nibo bari gushobora kuvyishura reka ikibazo ni ca kindi niyo ncungu Davidi mwaserukiye umugambwe umugambwe Frode Bunyakuri iki kibazo kiriko kiravugwa yuko hariho abantu banyuruzwa akabura irengero ryabo eka rimwe na rimwe n'abafashwe bagasinzikarizwa igufa mu mugambi wanyu mu bivuga kwige murakoze no munsi twavuze kumwe ndemeza yuko n'ibyo rero yavuze yuko ku migwi yose uba hariho hakorwa mabi. nicyo rero gituma nko twarumvise yuko anaserukira senarede mu Burundi yoduha n'umuco kuri abo bo muri senarede nabo baba bakora ibitakorwa mu gihugu kugira ngo nabo tubashikirize ubutungane kuko yavuze ati yaba muri opozisiyo baragira amakosa yaba leta iragira amakosa nawe kuri urwo ruhande arazoduha umuco kuri aba babikora kugira ngo tubashikirize ubutungane yego ama David niyo ncyungu eh, cyugira ko utanze n'umuti wewe ubona ni kihe kintu cyoko wavuze yuko muvuga kimwe eh, no mu mugambwe Frode kwa Leonce ngenda kumana ngira kumbure eh, tugira n'Imana mugiye gusubira kwiyunga ko musigaye muvuga kimwe hanyuma rero turiko turabaza ati mbega wewe icyo ubona cyokogwa cyoba ikihe nko mu mugambwe Frode Bunyakuri icokogwa ubwa mbere na mbere banze mugabo musoho sinavuze ko tuvuga rumwe iyo abantu bapfa birababaje iyo abantu bazimira bakaba irengero ryabo birababaje nta muntu n'umwe wo mu rundi w'umutima atabazwa n'ibyo bintu turi kutubiririmba rero atampuhwe atakwerekana gushaka kubaka igihugu birababaje iki kintu cy'uko abantu banyuruzwa kuko abantu babagwa irengero ryabo sindagihakana ko cyavuzwe kandi twebwe muri pisike burundi twarakivuze ko amajambo atari make e, inyuma y'ingingo e, ya sentare mpuzamakungu y'irahe sepeyi aho ivugiye ko igiye gutangura amatohoza ku byaha byabaye mu burundi kuva mu kwezi kwa kane twebwe mu raporo yacu muri pisike burundi twaramenye neza yuko hari abapolisi bigenjenje nabi mu bihe bigoye twaciyemo barafashwe imigwi yari ifite ibisasu yatera ibisasu bujumbura imigwi yaturira amapine yaturira imiduga imigwi yazibiye amabarabara biyemereye neza yuko bafata abantu bakabica bakabata mu binogo abandi nabo bakagenda akazimayongo batwawe n'abagenzi babo iyo migwi mwobwiye ariyo murazi yuko kumutakura mushyashya bujumbura hariho abafashwe bariyemereye yuko bafise ibinogo bambyemo abantu abagenzi babo bafata abantu bakajya mu matagisi batagira iparati bakabura irengero yabo ry'abo bantu baba bafashwe muri komine kanyonsha mu kamesa niho mvuka jewe hari uwitwa royizi yafashwe afatanwa ibigwanisho uyu aroyizi ari mu mizero y'abarundi ari mu bagize imyigaragambyo mu nyuma ajya mu iyo migwi yagiye ku butegetsi gushika n'inyuma yaho aho akarere kari umutekano w'umuke yarafashwe inkoho yarazishikirije kandi yaremanze yuko yari kumwe n'abandi banyuruza abantu bakica abantu ego metre avunaguye rero twebwe muri peace kiburi ntiduhakana yuko ibyo bintu byabaye mu gihe gihitiye mugabo turavuga ko muri iki gihe hariho evolution ku ruhande rero rw'inzego za leta uwo tohoza neza akavuga ka parika tukaraba yuko abo bafashwe mu nzego za leta bafunzwe bafunzwe bagirizwa ko bategereje neza ko kuraba neza ko baba bari muri abo bantu hama n'abo bantu nyine babyiyemereye bagatohoza yuko abo bantu baba barazimiye batoba bari muri abo bantu muri icyo gihe rero niho twese twavuga duti tuvuge ukuri twubake igihugu kuri kinyine imbere y'uko mubandanya ntimwibaza yuko hashobora kuba hariho n'ubu n'uno munsi aba babikora mugabo bakaba batarafatwa icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi ari umutama yavuze hajya ngo ni mutabazi ko isi atari paradizo maze ukuri kukavugwa murakoze reka tubandanye n'ikiyago cy'ikiganiro ijambo Euh, rishikiriye abo mu mugambwe w'abadasigana iprona ndayishimiye Ponciano ikibazo ni ca kindi ibijanye n'abanyuruzwa n'abasinzikarizwa igufa iyo bafashwe birahari muce mubwira ko muce mutanga n'icokogwa eh, mu mugambwe w'adasigana iprona ni ukuri eh, twebwe turemeza ko ibyo bintu bihari hariho abantu basinzikarizwa ubuzima kandi baza bashyitse mu minwe y'abajejwe amatohoza ibyo turabyemeza kuko eh, hari ibiharuro byagiye biratangwa hari ibyatanzwe n'umugwi CNDH byatanzwe na Nations Unies ibyatanzwe na leta ibyatanzwe n'abandi n'abandi ivyo rero birahari eh, ahantu novuga yuko iki ni icaha n'ukuri eh, ndetse n'amakungu akurikirana cyane gose icaha cyo gusinzikariza ubuzima abantu baza bashitse mu minwe y'inzego z'ubutungane Eh, ndetse muri eh, igitabo mpanabyaha cacu code penal eh, kirahana ibyo bintu rwose cyane kandi nari navuze ko uburundi eh, agatima bagakubitiza agatima mpembero amategeko tegeko turarifise iryo ngaho iwacu n'iri navuze ni convention contre la torture eh, igisigaye ni uko abo bantu bohabwa inyigisho abantu bajejwe gutohoza bakoresheje ibyo byo gusinzikaza ubuzima kuko hariho ubuhinga bwinshi bwo gutohoza ibyaha utarinze kujya gukubita abantu cyangwa e, kubagirira ibitari byo ugatora ukuri ni ibintu rero twe muri prona dukurikirana kandi birababaza kuko eh, burya umuntu wawe bamutwaye hanyuma ntiwigere umenya yuko yapfuye nuko akiriho eh, birababaza kuko guma umwibuka wicura ngo azogaruka urazirana abana be bibaza ko se azogaruka ntazagaruke ibi rero eh, muri iyi porona turemeza ko ibiho n'ibi bihari kuko abagiye barahari amazina turayafise turayazi tugasaba gusa ko vyohagarara kuko umuntu arinze afatwa twari ko turavuga ati akazina muntu ku isonga ry'uburenganzira bw'umuntu haza le droit à la vie uburenganzira bwo kubaho no mu mwaka wahera mu mwaka uheze tubona yuko buhoro buhoro ariko ariko uravuze yuko uravuze yuko ngo byohagarara ibi bintu byo kunyuruza abantu ngo no kubarizwa igufa uravuze ko byohagarara reka duhere kuri wewe nyene ingaruka eh, no kuba ari ngaha anya muri kino kiganiro nabo nyene kugira ngo mutubwire muri rusange mbega umuti nuwuhe mubona muri iprona kugira ngo bishobore guhagarara umuti nari navuze ko nk'ibi byo gusinzakariza ubuzima idamategeko arahari kandi ni meza yaba amategeko yo ngaha canke yo hanze kuri ibi bintu by'abantu batwagwa no twabura iyo bazimanganiye nta by'ukuri rihana ibi bintu ngaha ndetse navuze ko Burundi butarashira igikumu ku itegeko mpuzamakungu rihana bino bintu tugahimiriza ko Burundi bushaka kw'igikumu icambere rero nuvuga nti ni uko tworonka amategeko amategeko atomoye hana bino bintu kuko dufise amategeko burya eh, impera n'imperuka zokurikizwa ubutungane bwoheza bugakora bugahana ibi bintu rwose bwivuye inyuma kugira ngo biranduranwe n'imizi kuko birateza urubwa uburundi bwacu ni nacyo gituma ndetse nagira ngo ndangize eh, nacyo gituma kumbure n'amakungu y'amashaka kuza kwivogera mu birabo ubutungane bwacu kuko kumbure burafise amakenga kuri ibi bintu rero ubutungane bwacu bwo bihana by'ukuri bwivuye inyuma kugira ngo eh, bihere ndetse n'abanyamahanga nabo kwiyumvira kuza kutuvogera murakoze ego cyo tugaruka kwa ngayimpenda turiko turasozera mufate eh, iminota ibiri ibiri kuri iki kintu cy’abantu banyuruzwa bakabura irengero ryabo abasinzikarizwa ubuzima eka no ku bindi byavuzwe ku bafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko ijambo ni irya honorable mutabazi iminota ibiri duse n'abasongora icya mbere jewe novuga kandi niyo muti nama ntanga kuri byose twige kubahiriza amategeko muri iki gihugu cacu turakizi ni igihugu cyaciyemo ibintu byo gushyikira ubutegetsi cyaciye mu makudeta mu ntwaro ufata kibanza ibyo tubireke twubahiriza amategeko ntihagire umuntu n'umwe w'umurundi asubira gutunga ikigwanisho atabirekuriwe atabifitiye uburenganzira icyo ni kimwe nayo nko muri ibi bihe by'iwacu ubu afise inkoho cyangwa ikigwanisho atagifitiye uburenganzira barashobora kuzomufata nk'umuntu w'umuroberi icya kabiri twumvikanye kandi twese turabizi yuko nta hantu na hamwe agati kazinana umuntu ntituze turagira amalgame iyo umuntu babuze irengero ry'iwe ntimuzoce mugandara twumvikane nta kiba cyemeza yuko yapfuye hoko gwiki none ni ukuvuga rero mu gihe umuntu wabuze irengero ryiwe naho bavuga ati ngo ngo ni ugushikuza no kubwira iki arashobora kuba yagiye mu migwi y'abagwanyi arashobora kuba yinyegeje kugira ngo be baramushyira ku rutonde abacafuzi igihugu cy'u Burundi babandanye bagicafuza tuzohore ayo madosiye yose tuyatumbereza mu butungane batangura iyo dosiye bamurondere uwufise amayelema uwufise nk'ibintu ashobora kugira intererano aterere kugira ngo bamurondere bamenye iyo yagiye mugabo rero twese turabyumvikana kujya abari bose bose barabemera ko atabatutsi bariko barishwa ngo ata iriho baheze bemere yuko iyo umuntu babuze irengero ry'iwe ataba yapfuye ntaduce avuga ati gandara twabuze iyo yagiye hanyuma arongera mpeze icyanyuma ku byerekeye amaraporo eh, profeseri ngayimpenda eh, yigenga byo mfata yuko uyu munsi atamugambwe arimo yavuze ibintu bya ntuzeye raporo ya Nations Unies murazi neza yuko eh, amatariki mabi muri iki gihugu itandatu na rimwe igihe gasora agandagurwa itandatu na gatanu na kabiri igihe haba ihonyabwoko mirongo umunani n'umunani na gatatu ndorera gato nyacyo nciramo uri kuntwara iminota yanjye aho hose Nations Unies yaranumye abatuma inuma nibo uyu munsi batuma ibyo rero biramaze gushyirwa n'abandi ibyo rero tugusemerera nk'uyu munsi izo raporo zokorwa izo raporo nabo nakubwiye babuza yuko nasiyozini ivuga igihe igihugu cyari gisinzikaye ayo matariki nakubwiye nimba ukuze urabizi oh, cyangwa urabyiyubagiza izo raporo rero abo zindi zokorwa n'abandi izo konti raporo zokorwa na CNDH yo ngaha igakorana n'ubutungane igakorana n'abandi ba expert ba Union Africaine ngaha na Nations Unies niko bivuga nayo abo bantu bicara hariya i Geneve akavuga ngo bambwiye bambwiye ibi ngo niyumvira ko ari ibi izo raporo twaraziteye ibyatsi sizo zishaka gusubiza kaga uburundi mu kaga no kuziyamiriza nkaba ngejeje ngaho kandi nsabye yuko abarundi bokwiga kwiyamiriza ibinyoma umuntu yavuga ngo naka n'imbonerakure akaba afise icyemezo y'uko uyu azwi mu rutonde rw'umugambi wa igihe avuze ati naka yaranyurujwe bagatanga sirikonsitanse ibintu byitwa ibinyoma tukabyiyamiriza umuntu yemeje ikintu akaba afise ibyemezo byose hano na twebwe tukazoheza tukamufasha mu gihe agati akazina muntu kasinzikaye twebwe turiyemeje yuko tuzohora dufasha gusemerera murakoze ijambo ni rya honorable Leonce Ngendakumana intererano yanyu honorable kubihejeje kuvugwa umuti wa buwahe mutabazi rero ko avuga ibintu bijyanye n'amategeko kandi ndamushimiye amabwiriza n'amategeko nicyo kinshi kubahiriza cyane hajya ikintu kizodukiza ni ukuvuga ukuri kujya hagati y'ukuri n'ikinyoma ntibyoroshe mutabazi ni ibintu bigoye cyane rero n'ikindi yari avuze ibi byegeranyo iyi myiyerekano yirwa mu ibarabara sinda yumva none uburundi ntibukiri muri mu ishyirahamwe mpuzamakungu bwaravuyeyo ibifashwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu uburundi biraburaba butavuyeyo icya kabiri muri conseil de droit ya nations ko naherutse abarundi bajayo baravuyeyo iyo umuti wari kuboneka ntibarinde ukunda guca hiyo umuti wari kuboneka n'ibiganiro hagati y'abarundi tukica tukavuga tuti twaracanyemo twarasubiranyemo mugabo twaricaye kandi turasezerana ingene twubana kandi byaratugiriye akamaro tubyandika amasezerano y'iyarusha rero twumvikane ingene amasezerano y'iyarusha yoshigwa mu ngiro nihaba hari ibitagenda neza bikazotosorwa bikakosorwa ariko abantu tubandanye duharira ku buzima bw'abantu bariko barapfa eh, bariko baricwa n'indwara bariko baricwa n'ibigwanisho bariko baricwa n'ubukene tubababarire tubabarire abanyagihugu ntitubandanye gusa twagiranya twagiranya twagiranya wagiriza abandi bamwagiriza abandi gutyo niho umuti nyezina uboneka none utagira uko songora wabuze ati abanyamahanga bari ko barabyivangamo nitwe tubaha inzira n'abaseruka iby'ubutungane ngaha barafise ingorane kuko si barundi politiki y'igihugu iragwaye murakoze cyane reka ijambo rifate eh, nduwayezu deni yaserukiye amizero y'abarundi muri kino kiganiro muse n'abasongora iminota ibiri ntimurenze mutanga intererano yanyu kuri ibi bibazo byavugiwe ngaha abafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko abanyuruzwa eka n'abafatwa bakaborezwa igufa eh, sinibaze agiye ko niyo minota ibiri ndayishikana mugabo jewe numvise ingene abantu bahanahana amajambo ndumva yuko hari ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye ni uko tutumva kumwe ibibazo bihari ngo umuti urondegwe nk'uko namye nk'uko nari nigeze kubishikiriza ubwa mbere eh, birumvikana ko umwe wese avuga bakwiye kubazwa kuko banabyemereye aravuga umuntu avuka mu kamesa ari mu mizero yafashwe afise ibigwanisho yari mu myerekano hanyuma n'ibindi byakurikiye mugabo je nkaca ndamubaza noca nibaza ikibazo gatoyi ego biriya ntubyemera kuko ntiwabajijwe mbega noneho ibi byo vyo warabajijwe nawe uragira amatohoza urabaza abamurongoye ko aribo bamutumye ko aribo bagize uku canke woba uzi impamvu yahagaze akavuga ati jewe ivyagenze uku n'uku n'uku kuko impamvu zishobora kuba ari nyinshi je nibaza ko rero mfatiye kuri ako karorero biragaragara neza yuko ah, hariho abantu bavuga iki cyangwa kiriya kugira ngo bakingire iki cyangwa kiriya ariko rero kuri ego ngoma mpeze turi ku muti uwuhe muti aha niho ngoma ngaruke aha niho ngoma ngaruke niho ngoma mpereze jewe ngaruka ku cyo eh, nyakubahwa honorable ngendakumana yavuze buriya ingorane dufise ni uko tutavugana ukuri kuko ngaha biragaragara ko tutavugana ukuri ingorane dufise ahanini ni uko tutavugana ukuri hamwe twavugana ukuri tukaca twicara tukarondera umuti w'ibibazo abajejwe kubahiriza amategeko nabo bakadukundira bagaca bayashyira mu ngiro ibibazo byose dufise byoba bitorewe umuti murakoze reka twumve intererano tugira imana abajejwe amategeko barahari twumve intererano ya niyo ngabire teoniste hasanzwe yaserukiye muri kino kiganiro uh, ubushikiranganje bw'ubutungane hakaba ari icariho cy'umushikiriza manza kizigenza wa repubulika eh, murakoze kunyongera ijambo akajambo gatoye gusa mvuga ku vyerekeye ivyi raporo nkuko abandi bagiye barabivuga ko eh, akarorero professeur yatanze mwakabonye ko kuri na kabiri aho umuntu ngo yemera yuko yarimo mu bantu yigisha abantu mirongo ibiri biratangaje cyane rwose nyine kwemanga ikintu nk'icyo hanyuma ntibamushikirize ubutungane ngo abibazwe ko agaca asigara ngaho ariko arakoma induru ava amaraso hakaza umubanyi mu nyuma kumutabara akagisubizayo n'iminwe uwo muntu akabandanya atambuka naho uba utaciye mu ishuri wumva ko icyo kintu bidashoboka icyo rero ndakirangije ko tanga intererano reka manze ngaruke ku byerekeye abanyuruzwa n'abasizikarizwa ubuzima hama nca ntanga intererano umunota umwe yegome ibi ni ukuri amarisite twarayabonye y'abantu bitwa yuko banyurujwe mugabo aya marisite nyene tugarutse no kwiki cegeranyo ca Nations Unies dusanga harimo ibintu biteye amakinga cyane gose muri aya marisite turasangamo amazina y'abantu bakiriho bitwa yuko babaye eh, banyurujwe aha twotanga akarorero k'umuntu yitwa ah, eh, Faustin Ndabitezimana uyu unye no mu cibitoko no munsi uri hejuru akorera kuri centre eh, y'ahantu bita Arafunzwe. afungiwe igitega ku yindi dosiye rmp sa 53 950 bar nac ku caha c'ubusuma bukabije tugaruke kuri ayo mariste mufise mu butungane urumva rero amadosiye yaruguruwe kuri ayo mariste turacabandanya dutohoza byavuzwe havuzwe abafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko uh, havuzwe yuko hariho abanyuruzwa imana ishimwe ko hariho abakiri bazima ariko hari abandi bataratogwa hariho n'abasinzikarizwe gufa mu butungane mwego ko mujejwe gutunganiriza abantu vyogenda gute kugira ibi bintu bisezeregwe ubutakigaruka mu butungane abatanguye babivuze nta kindi cokorwa nuko umuntu wese muri twebwe yokumva yuko ibibazo bimuraba ukumva yuko ubuzima bwa mugenzi wawe utegereza kubwitaho mu gihe uyu muntu baba bamurije nk'imodoka cyangwa bamunyuruje uri kurabona nukome induru twebwe mu butungane mu gihe mwamaze kubimenya ibyo bintu bikaduga bikadushikira nta kindi dukora atari amatohoza ashobora tubikorako nicyo gituma mubona turi turatora bimwe mu byo bamaze kudushikiriza tugatora ibyerekeye by'abantu bakiriho kandi bari ku marisite y'uko yitwa ko bapfuye wumva rero mu wese wakumva ko ikibazo kimwega kandi akumva ko ubuzima bwa mugenzi we aribwo bwiwiwe tugakorera hamwe niyo ntererano turashobora gutanga murakoze porofeseri ngayimpenda mubivuga kwiga intererano yanyu murakoze kumva ijambo rero nagomba nkengurukire cyane uyu agiye kuvuga sibisitituje la. purerakuru supreme ko interivasiyo yiwe je ndayishimira caractère professionnel iyo ibintu bivuzwe mu muco birashobora gufata inzira nziza bon mfatiye nko kuri uyu mukenyezi yavuze ko bamukuyemo igitereko ntiyavuze ko bagisubije mabwa iri zoese dorometre monitoris en place ndahuze ingene byagenze rero ni uko leta yokora inzego za leta kuko harya umutekano utubahirijwe na leta biragoye kubaho niyo leta ubahirije inkozi z'ikibi zirabaho Mugabe inkozi z'ikibi zirafise ingene zifatwa amategeko arafise ingene azihana uko z'ikibi ahantu hakurikijwe amategeko cyane cyane ayo mategeko akategekanya yuko ajya imbere ya sentare ababuze umugenzi kuko uwo muntu ashobora kuba ukunda ashobora kuba ugufitiye akamaro rero uwo muntu natwe agufitiye akamaro urya agafitiye ni umuntu nkawe ababara nkawe mu gihe umuntu wese yo kuyumvira uko nibaza yuko ubukozi bw'ikibugabanuka mu gihugu murakoze pisike burundi intererano umunota umwe eh, muri pisike burundi nk'uko mubivuze muti umunota umwe ndawubahiriza ni ibintu bitatu adakora akazi uko kari cyangwa akora ibintu bituma leta yagezwa ko ihotera agati na muntu reka ijambo ryo gusozera turihe Celestin sindi butume mwaserukiye ubushikiranganje bujeje w'agatakazi na muntu mwumvise eh, ingorane zihari eh, ntibabihakanye abafatwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko birahari abanyuruzwa barahari reka ngo n'abasinzikarizwa igufa ngo barahari mwebwe eh, musanzwe mujejwe hagati y'akazi na muntu ubwo bushikiranganji bugiye kubyitaho gute kugira icyo kintu ntikizosubire kuvugwa muri kino gihugu cy'u Burundi Eh, mu gusohozera nagomba mvuge nti eh, nibyo nimba hoba hariho abantu bafatwa canke bagafungwa hadakurikijwe amategeko nimba vyoba babiriho si ukuvuga ngo ubushikiranganji mbega bugiye gukora iki ubushikiranganji nicyo bujejwe kandi burabikora muri bimwe byagiye birashikirizwa ndazi ko igihe cyose igihe cyose twumvise ko hariho ahantu agateka kazina muntu kariho karatotezwa cyangwa kasinzikaye ni ngombwa turashikayo hanyuma tugakorana n'inzego zibijejwe kugira ngo dushobore gutora umuti bishobora kuba byabaye na n'ubu eh, niyo ngendo zobandanya dudukora eh, agateka kazina muntu zo kuvuga ngo ni leta yonyine ubwayo itegerezwa ah, kumbure kugacungera aha twese turi ngaha tuteza kugira urunani ahantu hose bumvise ko hariho ahantu agateka agatekazina muntu kahungabanye babivuge dukorere hamwe hanyuma tuyishe ku mugaragaro inyishu ziheze ziboneke ni kuri ntererano ya Celeste sindi butume umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'agati y'akazi na muntu turangirije ko kino kiganiro nkunda Burundi cari kiriko gisamirana kuri radio isanganiro na Rema FM mukaba mwari mwagiteguriwe n'amaradiyo abiri afatikanije na studio ijambo ya Search for Common Ground reka dushimire abatumire mwese mwagize ico muterera reka tunashimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi tutibagiye nunu Gairiane nkuru nziza Clarine na Ariane irakoze bari bahagarikiye kino kiganiro dushimire kandi Albert Nduwayo yatumye tuvuga mu katwumva hamwe na Jean Paul nico ndindiriye yadufashije gutunganya kino kiganiro Joseph Nsabi abandi na Lenine mana ariyo twari tukiremesheje turabashimiye naho ubutaha nkundu Burundi kizokurikira isango n'umunsi eh, nk'uyu nk'aya mango nyene murakoze nkunda uburundi nkunda uburundi ikiganiro mutegurirwa na studio ijambo ifatikanije n'amaradiyo abiri ariyo isanganiro na rema fm ikiganiro gica hirya no hino byerekeye imvugo idacanishamo